cheguei pensando em você. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Tô querendo louca, tonta, doida pra te ter. Minha garra pega mais só se for pra valer. Eu não sou de falar, mas eu quero você. Vira foco, meta, nem consigo entender. Tipo mágica, foi rápido pra eu te querer. Mas baixa a bola, agora vem meu proceder. Se for parar, vai ficar, não brinca. Sou mais que uma conquista. Não sou mulher da pista. Tirou a sorte grande. Cuidado, não me espante. Sou diferente, quente, não dá mole, me garante. Mas se tu não quiser, eu quero menos ainda. Se fizer pouco caso, eu quero menos ainda. Vai ou fica, se decida, tá na mira. Seu tempo tá passando, tá. Mas se tu não quiser, eu quero menos ainda. se decida, tá na mira. Seu tempo tá passando, tá? Eu não sou de falar, mas me peguei pensando em você. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Eu tô querendo louca, tonta, doida pra te ter. Minha garra pega, mas só se for pra valer. agora vem meu proceder. Se for parar, você fica, se vai ficar, não brinca. Sou mais que uma conquista, não sou mulher da pista. Tirou a sorte grande, cuidado, não me espante. Sou diferente, quente, não dá mole, me garante. Mas se tu não quiser, eu quero menos ainda. Se fizer pouco caso, eu quero menos ainda. Vai ou fica assim, decida na mira. Seu tempo tá passando, tá? Mas se tu não quiser, eu quero menos ainda. Se fizer pouco caso, eu quero menos ainda. Vai ou fica se assim, decida, tá? Na mira. Seu tempo tá passando, tá?